بسم الله الرحمن الرحيم ولو توضأ لصلاة الظهر وصلى ثم توضأ وضوءا آخر في وقت الظهر للعصر ودخل وقت العصر هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهما اختلف المشايخ فيه كم gapiryapti gaplarni to'xtataylik قال بعضهم لا يجوز لأن طهارته قد صحت لجميع وقت الظهر فتبقى ما بقي الوقت فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى بل كانت تكرارا للأولى فالتحقت الثانية بالعدم فتنتقد الأولى بخروج الوقت وقال بعضهم يجوز لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر حتى يشتغل جميع الوقت بالأداء والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر وإنما تنتقد بخروج وقت الظهر طهارة الظهر لا طهارة العصر Xo'p. O'sha uzrli odamlarni tahoratlari to'g'risidagi masalalar aytilayotgan edi. Bir uzri bor odam peshin namozi uchun tahorat olib peshinni o'qidi so'ngra peshin vaqtida asr uchun ham boshqa tahorat oldi o'shandan keyin asr vaqti kirdi shu odam uchun o'sha tahorati bilan asr namozini o'qishligi joizmi abu hanifa va abu Yusufning gaplariga binoan bu to'g'rida e, ulamolar ixtilof qilishdi ya'ni abu hanifa muhammad nazlaridagi gap ekan bu bu aytib o'tgan edik uzrli odamning tahorati bir vaqt namozga yetaveradi namoz vaqti chiqishligi bilan tahorat sinadi shu masala bor edi endi bu yerda ozgina bir e, farqli masalani aytyaptiki tahorat ustiga tahorat qilsa ya'ni peshin uchun tahorat qildi. So'ngra o'sha peshin vaqtida asr uchun ham tahorat qildi. Tahorati bor holida yana tahorat qildi. E, va shundan keyin asr kirdi. Ana shu keyingi tahorati asrga yaraydimi? Bunga Abu Hanifa Muhammad nima deyishgan desa, ulamolar ikki xil gap aytishadi ular tomonidan. Ba'zilar aytadiki, o'sha tahorat bilan asrni o'qish joiz emas chunki uni tahorati peshinni vaqtini hammasiga durust edi demak e, o'sha peshin vaqti qolgancha tahorat ham turib turadi birinchi tahorat turgandan keyin ustiga ikkinchi tahorat qilish durust emas edi balki ikkinchi takror ikkinchi tahorat avvalgisini takrorigina bo'lib qoladi go'yo ikkinchi tahorat yo'q deb hisoblanadi E, endi ikkinchi tahorat yo'q bo'lsa avvalgi tahorati peshin vaqti chiqish bilan sinadi demak u bilan asr o'qisa bo'lmaydi degan gapni aytishadi ba'zilari bo'lsa joiz o'sha tahorat bilan o'zi joiz degan gap to'g'riroq edi chunki avval aytuvdik hali vaqt kirmay turib tahorat olsa ham bo'laveradi deb joiz chunki u vaqt asr vaqtidan avval tahorat qilishga muhtoj edi hatto yushtag'ola jamiyul vaqti biladi butun vaqt asr vaqti kirishidan tugaguncha ibodat bilan ibodatni ado qilish bilan mashg'ul bo'linishi uchun vaqt kirmay tahorat olish imkoni bor edi, ruxsat bor edi. Demak, peshin vaqti uchun, peshin namozi uchun bo'lgan tahorat asr namozini haqida yo'q endi. Avvalgi tahorat sindi deymiz, peshin tahorati. Nima uchun bu sinishligi peshin vaqti chiqqanligi uchun sindi. nima sindi peshinda tahorati sindi asr uchun olgan tahorat turibdi demak asrni o'sha peshin vaqtida olgan tahorati bilan o'qisa bo'laveradi shu uzrli odam deydi ولو توضأت مستحاضة ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت وهي في الصلاة فعليها أن تستقبل لأن طهارتها تنتقد بخروج الوقت لما بينا فإذا خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة انتقضت طهارتها فتنتقد صلاتها ولا تبنى لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم Kal-mutayammim idza wajada al-ma qabla al-faragh min as-salah. Bir mustahoza, ya'ni o'sha bir qon kelib turadigan kasalga yo'liqqan ayol tahorat olayotganda qon oqib turadi. yoki tahorat olib bo'lgandan keyin e, vaqt chiqib ketmasdan qon oqdi har holda o'sha vaqt ichida qon oqdi undan keyin e, vaqt chiqdi vaqt chiqayotgan vaqtida bu ayol namozda edi ya'ni namoz o'qiyotgan holida e, peshin vaqti chiqib ketdi masalan asr vaqti kirib qoldi u namozda turuvdi shu ayol nima qiladi tahorat olib turib namozni kelgan joydan boshlaydimi davom ettiradimi yo yangidan boshlaydimi ma'lumki namozda tahorat sinsa namoz buzilmas edi balki tahorat yangilab kelib kelgan joydan davom ettiraverardik e, mana shu masala bu yerda ishlaydimi deyaptilarda bu kishi aytyaptiki yo'q ishlamaydi balki shu namozda turgan vaqtida bu ayolni namozida turgan holida peshin vaqti o'sha o'qiyotgan nima uchun olgan bo'lsa, o'sha vaqt chiqib ketadigan bo'lsa, demak, bu xotin e, tahorat olib o'sha namozni yangitdan o'qiydi, davom ettirmaydi. E, chunki bu ayolni tahorati vaqt chiqishi bilan sindi, buni tushunamiz, buni bayon qilganmiz. Endi u ayol hali namozdan bo'shamay, namozda turgan vaqtda vaqt chiqib ketgandan keyin tahorati sindi. Ta vaqt chiqishi bilan tahorati sinadi-ku. Namozi ham sindi. U namozni davom ettirilmaydi. Vala tubna yo vala tabni o'qisak ham bo'ladi. O'sha ayol u namozni davom ettirmaydi, balki tahorat olib yangitdan namoz o'qiydi. Chunki bu ayol betahorat bo'lib qoldi, vaqt chiqqan vaqtida qachondan betahorat bo'ldi? haligi qon oqqan vaqtidan betahorat bo'ldi. Mana shunaqa edi. Uzrli odamlarda e, tahorat ketsa ham, tahorat ketmay turardi vaqt chiqquncha. Endi vaqt chiqqandan keyin tahorat qachon ketdi desa, vaqt chiqqan vaqtida ketmaydi u tahorat, balki u tahorat sinib, o'sha bir qon oqqan bo'lsa, o'sha qon oqqanda tahorat singan, lekin shu tahorat singanlik hukmi ishlamay turadi to vaqt chiqquncha. endi vaqt chiqib qoldimi u vaqtida demak uni tahorat singani avvalroqdan paydo bo'ldi demak bu hozirgi namozda turuvdi o'sha namozi ham betahorat boshlanganga aylanib qoldi shuning uchun bu namozni bu betahorat o'qiyapti deb nima qiladi yangi tahorat olib yangi boshlaydi kelgan joyidan davom ettirmaydi bu shunga o'xshaydiki mana shu masalada tayammum qiluvchi odamga o'xshaydi deydi masalan bir odam suv yo'q namoz vaqti o'tib ketyapti, suv topilmadi va shu vaqtida tayammum bilan namoz o'qidi. Bir ariq bo'yida namoz o'qiyotgan ekan, namoz o'rtasida o'tirganda ariqqa suv kelib qoldi. Masalan, namozdan bo'shamay, hali namozdan salom bermay turib, suv kelib qolsa, bu darhol namozni buziladi va bu endi tahorat olib namozni yangitdan boshlaydi. Mana u namozda turgan vaqtda haligi ayol vaqt chiqib ketsa ham u e, namozi buziladi tahorati sinadi yangitdan endi o'sha namozni boshqa o'qiydi mana shu tahorat u avvalroq singan haligi qon oqqanda singan degan gapni yaxshi tushunib olish kerak bu masalani yana boshqa e, masalada ham aytish mumkin masalan <coughs> ayollarni hayz masalasida masalada shu o'zi hayzni eng kami 3 kun, ko'pi 10 kun deyiladi. Bu masalaga navbati bilan kelamiz, lekin mana shu aytayotganimiz mavzuga aloqali joyi bor ekan. Kami 3 kun, ko'pi 10 kun. Lekin shuni orasida har bir o'sha ayolda o'zida bir odat paydo bo'lar ekan. O'sha odati e, dan keyin endi 10 kun kutmaydi. Masalan, 5 kunlik odati bo'lsa, 5 kundan keyin odatda to'xtaydi va u g'usl qilib namozini boshlaveradi. Haligi hayz vaqtida namoz o'qisa bo'lmasdi. Tahoratli bo'ladi, tahoratli odam qiladigan ishni qilaveradi endi. Xo'p, 5 kunlik odati bor. Endi shu odatda, odatda shunaqa yuvinib, e, poklanib ibodatini qilaverardi-yu. Keyin bir safar cho'zilib ketsa, cho'zilib ya'ni to'xtamaydigan bo'lsa endi 6 kun ham yuvinmay turadi u hayzda deb 7 kun ham e, haligi odatim bo'ldi-yu bu yoqdagi kelgan qon endi hayz qoni emas bu istihoza qoni bu kasallik qoni bu odatdagi qon e, emas demaydi balki bu ham hayz qon deb kutaveradi 10 kungacha demak yoshi 5 kunlik odati bor ayol 7 kunda to'xtaydimi 8 kundami 9 kundami 10 kundami to'xtasa shu to'xtagandan keyin endi hayzdan poklangan bo'ladi va tahoratini olib usul qilib ibodatga kiradi lekin 10 kunda ham to'xtamay 11 kunga o'tib ketadigan bo'lsa endi bu ayol haligi 5 kunlik odati bor edi-yu, o'shandan buyog'i pok hisoblanadi demak o'shandan buyog'idagi namozni qazo qilib o'qiydi hali hayzni eng ko'p muddati bo'lgan 10 kundan o'tib ketgandan keyin ma'lum bo'ldiki bu ayolda bu cho'zilish hayz emas balki kasallik boshlangan ekan demak u odatidagi haligi besh kunda buyog'ida beto e, hayzdan qutilgan ekan va namoz o'qish farz bo'lib qolgan ekan endi buyog'ida mana u ayolni e, qon e, kelib turgan mustahoza ayolni qoni o'sha namoz vaqtida namoz vaqti chiqib ketguncha qon keladigan ayol tahorati bo'lardi. Namoz chiqib ketgandan keyin tahorat ketardi. Shu namoz chiqib ketayotgan vaqtda u ayol namoz o'qib turgan holatda bo'lsa, shu vaqtida namoz vaqti chiqib ketsa, buni tahorat sindimi? Tahorat qachon sindi desa, u o'sha qon oqqan vaqtda sindi deyiladi. Shuning uchun ham u vaqt chiqib ketishini iyog'idagi namoz hisobga o'tmay qolyapti-da. Balki namozni yangitdan o'qilyapti, agar tushungan bo'lsalaringiz. هوب ولو توضأت والدم منقطع وخرج الوقت وهي في خلال الصلاة قبل سيلان الدم ثم سال الدم توضأت وبنت لأن هذا حدث لاحق وليس بسابق لأن الطهارة كانت صحيحة لانعدام ما ينافيها وقت حصولها وقد حصل الحدث للحال مقتصرا غير موجب ارتفاع الطهارة من الأصل agar o'sha mushtahoza ayol tahorat olsa-yu tahorat olayotgan vaqtda qon kemay turgan bo'lsa endi qon kemay turgan holda u ayol tahoratini oldi va demak o'sha o'zi mustahoza bo'lganligi uchun bu ayol endi namoz vaqti tugaguncha namoz o'qiverardi namoz vaqti tugayotganda ham bir namoz boshlab oldi u namozda turar ekan namoz vaqti chiqib ketdi shuni orasida qonam kelmagan tahorat olganidan boshlab to namoz vaqti chiqib ketguncha qon kelmagan xuddi sog' odamdaqa namoz vaqti chiqib ketdi keyin qon keldi bu ayol o'sha namoz vaqti chiqayotganda namozda turuvdi-ku. Shu namozini nima qiladi? Boshqa o'qiydimi yoki davom ettiradi? Namoz vaqti chiqib ketishi bilan tahorat sindi. Tahorat sinsa odatdagi odamlardek davom ettirishi mumkinmi shuni yoki tahorat olib e, turib davom ettirmasdan balki tahorat olib turib yangitdan boshlaydi. Desa, u davom ettiraveradi. U sog' odamdaka. Chunki bu betahoratlik lohiqdir, sobiq emasdir. Ya'ni bu avvalgi betahoratlik emas, bu haligi yuqoridagi masala kabi. Chunki o'rtada qon kelmadi undan. Balki endi betahoratlikka yetdi unga. Tahorat e, durust tahorat edi, uni tahorat sog'ramdi tahorat edi. Chunki u tahoratga teskari narsa yo'q edi. Tahorat bor vaqtida o'sha tahorat oldi, vaqt chiqib ketguncha ham undan qon kelmas ekan, demak, tahoratga teskari narsa ko'ringani yo'q shu yerda tahorat sindiradigan narsa demak tahorat durust endi haligi tushgan tahoratsizlik haligi vaqt chiqqandan keyin qon kelib endi tahoratsizlik yetdi-yu endi mana bu tahoratsizlik bu o'sha yerga cheklangan tahoratsizlikki e, tahoratni asli ko'tarib yormaydi u asli ko'tarib yuborishni, ya'ni tahoratni ketkizishlikni vojib qilmaydi. Ya'ni asli tahorating yo'q edi seni deyilmaydi, balki endi tahorat sindi, o'sha vaqtida tahorat sindi deyiladi. Avvalgi singan deyilmaydi. <coughs> Nimanidir ovozi kelyapti. Hayol chachilyapti. Labbi Yo'q, shu yerda bir o'sha narsalarni-chi uzib qo'yinglar. uzib qo'yinglar kiminglarda nosoz bo'lsa magnitofoninglar uzib qo'yib keyin ko'chirib olinglar mana aytayotgan masalalar bu bir hikoya aytib berayotganimiz yo'q-da. juda ham qiyin masalalar miya juda ham bir joyda turmasa buni aytib bo'lmaydi hayol chachilib qolar ekan o'shaning uchun bekarchi harakat ovoz shunaqalarni yig'ishtirish kerak Darhol o'chirib qo'yinglar, o'sha bir narsalarda ovoz chiqadigan bo'lsa, keyin ko'chirib olinglar. <clears throat> ولو توضأت والدم سائل ثم انقطع ثم صلت وهو منقطع حتى خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى ثم سال الدم أعادت الصلاة الأولى لأن الدم لم لما انقطع ولم يصل حتى خرج الوقت lem tekun tilke taharat taharata uzrin fi hakkiha lin'idamil uzr fetebeyyene enneha sallat bila tahara ve asbah hadihil mesail fil cami'il kebir hâzellezî zekernahu hükmü sahibil uzr sizlerdeyim ibare şundayım okuyanlar aynı şundayım bir o'sha mustahoza ayol tahorat qildiyu tahorat qilayotganda qon oqib turuvdi demak e, uzrlik u tahorat qilaveradi tahorat qildi so'ngra qon to'xtadi so'ngra o'sha qon to'xtagan holida bu ayol namoz boshlavdi namozda turar ekan namoz vaqti chiqib ketdi va boshqa namozni vaqti kirdi sinad yan sinadigan ish da namoz vaqti chiqib ketsa gitsin taharat sinad. boshqa namozni vaqti kirdi boshqa namoz vaqti kirgandan keyin qon oqdi. Torata olayotganda qon oquvdi, keyin namoz vaqti chiqib, yangi namoz vaqti kirganda qon oqdi. Bu ayol bir namoz vaqti chiqib ketishi e, ustida namozda edi bu ayol. Namozda turgan holda chiqib ketdi. O'sha namozi nima bo'ladi desa, o'sha e, avvalgi o'sha o'qigan namozini qaytarib o'qiydi. Ya'ni bu namozi buzilgan bo'ladi, boshqa o'qish kerak bo'ladi. Chunki qon to'xtagandan keyin hali tahorat olgandan keyin qaytib qon kelmadi to yangi namoz vaqti kirganda qon keldi deyapti e, qon to'xtagandan keyin oqmagandan keyin vaqt chiqib ketguncha oqmagandan keyin demak e, bu ayolni tahorati u ayol haqida uzr tahorati bo'lmay qoladi uzrli tahorat hisoblanmay qoladi shundaymi lam takun tilka tahorati uzr tilka tahorati tahorata uzrin fi haqqiha kitoblari borlar ayni shunaqa tahorat uzr tahorati bo'lmay qoladi nimaga lin idomil uzr o'rtada uzr bo'lmaganligi uchun ya'ni qon kelmaganligi uchun ma'lum bo'ladiki bu ayol demak betahorat namoz o'qigan bo'ladi bu masalalarni asli jomil kabir kitobidadir biz zikr qilgan bu gap sohib uzrni hukmidir ya'ni biz bir necha darsdan beri o'qiyapmiz o'sha mustahozami yo boshqa e, sohib uzrlar o'sha bir qon kelib turadi burnidan oqadimi tishi qonab turadimi yarasidan doim qon oqib turadimi yo bir yel kelib turadimi shunga o'xshagan uzr egalari haqida mana masalalarni aytib o'tdik deyaptilar endi o'sha uzr egalarini tahorat sinishligi sinmasligi to'g'risida gapirdik Lekin masalan qon kelib turadigan bo'lsa, o'sha qon tekkan narsa kiyimi nima bo'ladi? Bu savol bizda turibdi hali. E, uni tahorat sinibdi, yangi tahorat olar ekan, haligi kiyimi benamoz bo'ladimi? Shu savolimizga javob beryaptilar. Va amma hukmu najasati thawbihi fanaqul إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجوز وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام الأجر قائما وهو اختيار مشايخنا وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو فلا يلحق به وأما الحدث الحكمي فنوعان أيضا kiyimiga najosat tegadi-ku o'sha qonoq turadigan kim shunaqa kasal bo'lsa erkakmi ayolmi ana shu najosat e, yo siylik tegishi mumkin doim siylik oqib turadigan bo'lsa bu najosat tekkan kiyim haqida shunday deymiz agar kiyimiga o'sha oqib turgan najosatdan tekkanini miqdori bir tanga miqdoridan ko'proq bo'lsa bir tanga deb har bir kishini o'zini kaftini ya suv olsa qancha tursa o'shani bir tanga deb hisoblanadi tanga qanchalik deyilsa shunday kaftingizni yozgan holda suv olsangiz qanchasidir qoladiyu o'rtada mana mana shu bir tanga bo'ladi mana shunchalik bir tanga miqdorida yerga haligi qon yo siydik tekkan bo'lsa kiyimga unda o'sha joyni yuvish kerak bo'ladi agar yuvishni foydasi bo'lsa ya'ni u chakkillab tomib tursa foydasi yo'q bir masalan 2 soat ichida bir marta bo'ladi shu narsa demak uni yuvsa yana safar yana yuvishi mumkin foydasi bor uni ammo doim yuvib e, oqib turadigan tomib turadigan bo'lsa unda yuvganda foydasi yo'q demak yuvsa foydali bo'lsa unda yuvsin yuvmasdan namoz o'qiydigan bo'lsa bo'lmaydi u ya'ni tahorat oldi-yu, lekin kiyimida bir tanga va undan ko'p miqdor nima bor bir tangadan ko'p miqdordagi najas bor kiyimida. Buni namozi bo'lmaydi. Ya'ni yuvmasdan o'qisa. Endi agar yuvsa ham yana oqib turaveradigan bo'lsa, unda o'sha o'sha kiyimi benamoz hisoblanmaydi. U kiyimida o'sha narsa turaveradi. Mana bu narsa juda ko'p odamlarning savoli. Ba'zilar rostdan shu uzrlari bor va namoz o'qiyamayotganiga hijolat bo'lib so'raydilar. Ba'zilar shuni namoz o'qimaslikka bahona qiladilar. Ya'ni menda shunaqa kasal bor deydilar-da. Masalan, bavul kelib turadi. Kiyimim toza emas. Mana mana shu savolimizga bu javob bor ekan. Agar u kelishi bir namoz o'qib, bemalol o'qib bo'lguncha to'xtab turadigan bo'lsa, albatta o'sha kelgan joyini yuvib turib, yoki demak o'sha kelishi aniq bo'lsa bir narsa qo'yib, o'sha narsani olib tashlab namaz o'qib olib, keyin e, yana o'shani qo'yib qo'yish mumkin namoz o'qimayotgan vaqtida. E, yo yuvsin. Bu yerda asosan yuvish aytilyapti. Lekin davomli oqib turadigan bo'lsa, u odamga buni yuvish hech hojati yo'q. O'sha e, najosat, o'sha siydik yoki qon tekkan kiyim boshqa sog' odamni toza kiyimi bilan barobar tahoratli bo'ladi, namozi bo'ladi. Uni e, yuvishlik iloji yo'q, doim kelib turadi, shuning uchun namoz o'qiy olmayapman deydigan uzr bu bahona bo'lib qoladi, uzr emas. Bizi ulamolarimiz shu gapni tanlagan ekanlar. Yana shu mazhabimiz ulamolaridan Muhammad ibn Muqotil Rozi aytar ekanlarki, o'sha qon tomib turadimi yo har zamonda kelib turadimi, qanaqa bo'lmasin, har e, namoz vaqtida yuvib tursin uni. Xuddi har namoz vaqtiga bitta tahorat qilardi. O'shanga qiyosan e, kiyimini ham har namoz vaqtida yuvsin der ekan. Lekin musannif rahimahulloh ki to'g'risi bizi mashoyixlarimiz gapi, ya'ni yuqorida aytgan gapimiz. Tomib tursa yuvish shart emas, yo yuvsa foydasi bo'lsa yuvishlik shart. Chunki hükmünü hukmini hujjat bilan bildik biz. Ya'ni kimda uzr bo'lsa, kelib turadigan betahoratlik bo'lsa, u bir namoz vaqtiga bitta tahorat qilsa bo'ladi degan hujjatimiz bor, hadis bor. Ammo kiyimni najos bo'lishligi bu betahoratlikka kirmaydi. U boshqa narsa Kiyim najosat bo'lishligi bir odamni tahorati ketdi degani emas. Masalan, najosatdan narsa afu degan so'z bor. ya'ni ozgina bir kiyimga e, najosat tegib qolgan bo'lsa shu bir tanga miqdoridan kam bo'ladigan bo'lsa shu bilan namoz o'qisangiz namozingiz namoz bo'laveradi shunday gap bor-ku, buni o'tdik ammo e, ozgina tahoratsiz ketsa ham namoz o'qisa bo'laveradi degan gap yo'q-da. tahorat ketishligini u tahorat ketdimi tahorat sindi yangi tahorat olish kerak ammo najosatdan ozgina bo'lsa u bilan namoz o'qisa bo'laveradi demak kiyimni najosati bu o'sha insonning o'zidan chiqqan najosat haqidagina ketmayapti gap. Masalan, bir qon tegib qoldi kiyimingizga. E, birovni qoni tegib qolishi mumkin. Ana shu qon bir tangadan kamroq bo'lsa, demak o'sha kiyimingiz bilan o'qigan namozingiz namoz. Lekin bilib turib o'qimaslik kerak. Agar u qonni ko'rsak, biz yuvib turib keyin e, o'qiymiz. Yo'q, o'qib bo'lgandan keyin ko'rsak, o'qib bo'lgan namozimizni boshqa o'qimaymiz. O'sha namozimiz namoz bo'ladi. Ozgina najosatga afu qilingan deyilgan. Ammo tahoratsizlikni ozgina ko'pkinasi ketmaydi. Tahoratsizlikmi, tahoratsizlikmi? Mana shu endi uzrli odamlarning kiyimlari haqidagi gaplar ekan. Endi bu haqiqiy hadas betahoratlik nimaligini biz aytdik. mazhabimiz ulamolari nimaligini aytdi imom shofiy imom Malik yana boshqacharoq qilib aytdi har holda tahorat ketgan tahorat nima bilan sinadi bularni bildik endi hukmiy tahoratsizlik bor yana tahorat sinadigan haqiqiy emas hukmiy tahoratsizlik bor ular ikki xil ekan ahaduhuma an yujada amrun yakunu sababan li khurujin najasil haqiqiyyi galiban fayuqamu sababu muqamal musabbabi ihtiyatan va thani ألا يوجد شيء من ذلك لكنه جعل حدثا شرعا تعبدا محضا أما الأول فأنواع منها المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون حدثا استحسانا والقياس ألا يكون حدثا وهو قول محمد وهل تشترط ملاقات الفرجين وهي مماستهما على قولهما لا يشترط ذلك في ظاهر الرواية عنهما وشرطه في النوادر وذكر الكرخي ملاقات الفرجين أيضا ملاقات الفرجين أيضا ha endi ikkinchi e, betahoratlik hukmiy betahoratlik edi. u ikki xil bo'ladi deyaptilar. Biri shunday bir ish mavjud bo'lib qolsaki, najas chiqishligiga sabab o'sha ish. Haqiqiy najas chiqishligiga sabab bo'ladigan bir ish bo'lib qoldi. O'zi haqiqiy najas chiqmadi. Lekin shu najas chiqishi mumkin bo'ladigan bir holat paydo bo'ldi. Mana shu vaqtida o'sha najas chiqishiga sabab bo'ladigan ishni shu sababdan chiqadigan najasga o'rniga qo'yilib tahorat sindi deyiladi hali najas chiqmasa ham mana bu ham hukmi betahoratlik o'zi betahoratlik emas u betahoratlik deb hukm qilinadi ikkinchisi hech narsa unaqa najas chiqishiga sabab bo'ladigan narsa topilgani yo'qu lekin shariatda shu betahoratlik deb aytib qo'yildi najas chiqmadiyu nimaga betahoratlik bo'ladi deb hayron bo'linadi. Lekin shariatda shu holatda tahorating sinadi. Masalan, uxlab qoldingiz. Avvalroqda misol keltirib ko'ring. Hech qanaqa najas chiqqani yo'q. Demak, e, uxlab qolgan odam tahorati sindi desa, nimaga demaymiz? Uxlab qolganda tahorati sinadi degan gapni o'zi bilan biz tahorat sindi deb yangi tahorat olamiz. Yana boshqa misollari ham bordir. Kelajakda buni aniqroq bilamiz. Endi avvalgisi ya'ni bir ishki o'sha ish sababli najas chiqishi mumkin bo'lgan ish buni bir qancha navi bor. Ana o'shandan bittasi muboshara fohishadir. Fohisha degani xunuk degan so'z. Bu yerda ya'ni kishi o'z ayoli bilan teginsa, ayoliga shahvat bilan teginsa, va shu bilan unda qo'zg'alish paydo bo'lsa va shu er xotinni orasida kiyim bo'lmasa, ya'ni yalang'och holda degani. Ammo shu teginishlikda e, o'zidan bir nam kelganligini ko'rmasa. Mana shu holatda e, bir mazi keladigan bo'lsa, tahorat sinishini bilamiz. U narsani ko'rmagan holatda ham o'sha mazi kelishiga sabab bo'ladigan ish. Bu ish o'zi najas chiqishi emas, najas chiqishiga sabab bo'ladigan ish voqea bo'lsa, shu odam tahorat singa hisoblanib, yangi tahorat qiladi. Abu Hanifa Abu Yusuf nazdida mana shuni betahoratlik deyiladi. Shuni chiroyli sanalgan, shu betahoratlik deyish to'g'ri deb hisoblangan. Ammo qoida o'zi tahorat sinmasligi kerak edi. Hech chiqmadi-ku. Demak, tahorat ham sinmasligi kerak degan narsa o'zi qiyosni olganimizda, qoidadan olganimizda. bir narsa chiqsa toratini sinadi deyilgan yani, bu yerda hech narsa chiqmadi ya'ni bir namlik kelmadi demak torat sinmasligi kerak muhammad shu gapni aytib torat sinmaydi dedilar. abu hanifa bilan abu yusuf torat sinadi dedilar. <coughs> shu yerda o'sha yalang'och bir biriga teginish deganda o'sha erkak ayolni jinsiy a'zolari bir biriga teginishi ko'zda tutiladimi deyilsa e, imom abu hanifa bilan abu yusuf aytadilarki yo'q bulardan e, rivoyat qilingan ochiq rivoyat bo'yicha o'sha yalang'och bir biriga teginish degani ayni jinsiy a'zolar teginishi degani emas balki umuman yalang'och bir biriga teginsa tahorat sinaveradi deyilyapti agar shunda qo'zg'alish bo'lsa uyg'onish bo'lsa deyiladi e, buni sharti ya'ni buni bemalol e, har taraflarini navodir degan kitobda aytilgan deyaptilar navodirda borligi bilan sharti bilan bu gap aytilyapti karxiyni zikr qilishlaricha e, yo'q o'sha bir biriga teginish deganda ayni jinsiy a'zolar bir biriga teginish haqida gap ketyapti deydi ana shunda hech narsa kelmasa ham tahorat sinadi deb hisoblanib yangi tahorat qilish kerak imom muhammad bo'lsa hech narsa kelmagandan keyin tahorat sinmasligi kerak qoida shu debdilar ana shu gaplariga sabab aytadilar vajhul qiyas anna sababa innama yuqamu muqama al-musabbab fi mawdi'in la yumkinu al-wuquf 'ala al-musabbab min ghayri haraj, min ghayri haraj. والوقوف على المسبب ها هنا ممكن بلا حرج لأن الحالة حال يقظة فيمكن الوقوف على الحقيقة فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامها Tahorat sinmaydi hech narsa kelmagandan keyin degan Muhammad rahimahulloh aytayaptilarki, sabab musabbabni o'rniga qo'yiladi. Sabab musabbabni o'rniga, ya'ni o'sha teginish, o'sha tegingandan keyin albatta bir narsa chiqishiga sabab bo'ladi. Demak, bir narsa chiqishi e, bor deb hisoblanadi deyish uchun o'sha musabbab undan sababli bir narsa chiqishligini, o'sha teginish o'zini o'sha o'rniga qo'yishlik bir o'rinlarda qo'yiladiki, asli musabbabga qiynalmasdan voqif bo'lish mumkin bo'lmagan o'rinlarda qo'yiladi. Bu endi ilmiy til bilan aytayaptilar-da. Ya'ni ha shu shu bilan bir narsa keldimi, kelmadimi noma'lum bo'lgan vaqt bo'lsa, keldi deb hisoblanish kerak. bu yerda bo'lsa erkak ayol er xotini bir-biriga teginishida bo'lsa o'sha bir narsa keladigan narsa musabbab edi ana o'sha narsani bilib olishlik oson chunki bu uyg'oq holati inson u uyquda bo'layotgan ish emas bu demak haqiqatga voqif bo'lib qarab bir narsa kelgan bo'lsa tahorat sinib kelmagan bo'lsa tahorat sinmadi deyaverishlik kerak kelmasa ham o'sha tahorat singan bo'lish kerak deyilmaydi bu Muhammadning gaplari tarat sinmaydi demoqchilar. Tarat sinadi degan ustozlar aytayaptilarki, va shul ma maruya anna abal bashar abal yasar bayi al asal sa'ala rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqol inni asabtu min imraati kulla shay'in illa al jima' faqala sallallohu alayhi vasallam tawadda va salli rak'atayn ولأن المباشرة على هذه الصفة التي ذكرنا لا تخلو عن خروج المدي عادة إلا أنه يحتمل أنه جف لحرارة البدن فلم يقف عليه أو غفل غفل عن نفسه لغلبة الشبق فكانت سببا مفضيا إلى الخروج وإقامة السبب مقام المسبب طريقة معهودة في الشريعة خصوصا في أمر يحتاج فيه كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة المصاهرة بل يقام نفس النكاح مقامه ويقام نوم المزتجع مقام الحدث ونحو ذلك كذا ها هنا o'sha teginish bilan tahorat sinadi degan kishilar dalil qilib bir hadis keltiryaptilar. Abu Hanifa bilan Abu Yusuf rahimahulloh. Abu Yasar degan yo Abu Yusur ismlari purush degan nomlari bor ekan. Sahoba ikromlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Aytdiki, men ayolimga tegindim. Qo'shilmadimi? Undan boshqa ish bo'ldi dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tahorat o'qib, ikki rakat namoz o'qi dedilar. Tahorat qilib ikki rakat namoz o'qi dedilar. Ya'ni tahorating sindi dedilar. O'sha teginishlikda. Dalil bu. aqli daliliga kelinsa, mana shu sifatdagi mubosharat ya'ni o'sha yalang'och holda teginishlik va shu bilan uyg'onish paydo bo'lishi odatda mazi kelishligidan xoli bo'lmaydi. Odatda bunda shunaqa bir narsa kelishi mumkin. Lekin mumkin ehtimoli borki, badan issiqligidan u kelgan mazi qurib qolib ko'rinmagan bo'lsa ko'zga yoki o'sha shahvatni g'alabasidan o'zini bilmay haligi odam o'zidan kelgan narsani sezmay qolgan bo'lsa demak e, bu o'sha mazidi najasni chiqishligiga sabab bo'ladi o'sha harakat endi mana shu sababni musabbabni o'rniga o'sha mazi keldi deb turib o'rniga qo'yishlik shariatda bor narsa xususan ehtiyot bo'linadigan ishlarda E, ehtiyot chorasini olib bu yerda ehtiyotdan tarating ketdi deyishlik yaxshi. E, masalan <clears throat> musohara degan so'z bor. Musohara degani quda andalik degan lug'atni bildiradi. Va bu juda ham bir nozik bir masala. Kim bir begona erkak bir begona ayolga er xotinga o'xshagan ikki taraf go'yo qudalashgandek bir holat paydo bo'ladi ayrim ishlarda shu bilan bir biriga mahram bo'lib qoladi shu bilan bir biriga qarindoshlik paydo bo'ladi hali hech narsa bo'lmagan holda mana shuni musohara deydi mana shuni sobit bo'lishligida vati maqomiga teginish qo'yib qo'yilgan deydi. Bu ya'ni bir begona erkak bir begona ayolga teginadigan bo'lsa, un bilan zino qilgani yo'q. Ammo undan boshqa holat bo'ldi. Shun bilan shu ikkovi er xotinga aylanadi. Nima jihatdan er xotinga aylanib, bular er xotin bo'lib qolmaydi, balki o'sha e, xotinni, o'sha ayolni onasi bunga mahram bo'lib qoladi. O'sha ayolning opa singlisi bunga mahram bo'lib qoladi. Go'yo e, o'sha qaynona, qaynagachi, qaynisingli nima bo'lsa, haligi harom ish bilan xuddi shu narsa sabit bo'lib qoladi. Agar zino qilsa ham shu sabit bo'ladi, zino qilmasdan, ya'ni jinsiy aloqa qilmasdan, balki undan boshqasini qilib teginadigan bo'lsa ham, ana shunday bir-biriga musahara paydo bo'ladi. Bu nozikligi bu masalani. O'sha erkak ayol aralashgan jamiyatda xuddi shu ishdan e, chetlanish, shu ishdan e, xoli bo'lish qiyinlashib boradi. Ayniqsa butun yarim yalang'och ko'chaga ayollar chiqib ketayotgan bo'lsa, ular bilan tiqin bozorlardami, avtobuslardami, shu tiqinlarda davomli teginib ketishlik xavfi doim bo'lsa, uni kimligini ham bilmagan holda, otini ham bilmagan holda qaytib ko'rmaslik bilan balki shu yerda u haromga aylanib bir-biriga e, haligi xuddi haligi uylangandagi ayolini hukmida bo'lib qoladi u. u bunga halol bo'lib uylanishi mumkin, yashashi mumkin degan ma'noda emas, aslan noto'g'ri tushunib ya'ni yana. Balki o'sha o'rtadagi hurmat, mahramiyat, mahramlik paydo bo'ladi. Nafaqat qo'shilishda, balki teginishda ham. Demak, o'sha fosiq odamlarni qilgan ishlari bilan o'zlariga o'zlari shu e, birovni masalan shunday nima bo'lib muomala qilib keyin uni qizini yo uni singlisini uni opasini nikohiga olish durust bo'lmagan darajada e, xuddi e, uni ustiga olayotgandek bo'lib qoladi holbuki uni olish ham xayolida yo'q uni narigisida tegish ham xayolida yo'q va qaytib bir-birini ehtimol ko'rmaganlar. Mana shu yerda bu masalani bu o'rinda keltirilishligi bir ma'noda keltirilyaptiki, o'sha jinsiy aloqa bo'lmagan holda ham teginishni o'zi bilan o'rtada musoharat paydo bo'ldi deyilgani kabi mazi kelmasa ham teginishni o'zi bilan tahorat sindi deyiladi mana mana shuning uchun keltirildi shu yerda shu masala. biz buni boshqa talabalarni ham sizlarga aytib o'tdik ha balki teginmasa birov bir erkak ayolga yoki u bilan jinsiy aloqa qilib zino qilmasa demak ikkovi bir biridan olisda turibdi yaqiniga o'ylamagan, lekin nikoh qilindi shu erkak va ayolni e, musulmon erkak va ayolni misoli guvohlar orqali nikoh qilindi shar'iy nikoh bo'ldi shu nikohni o'zi bilan hali bir birini ko'rmagan hali bir biriga hech yaqin bo'lmagan shu holatni o'zida e, bir biriga quda bo'ldi deyiladi nimaga unaqa bo'ldi holbuki ular bir biriga yaqin kelgani yo'q-ku yo'q o'sha nikoh bir-biriga yaqin kelishligini yo'lini ochadi. Shunga sabab, nikoh sabab bilan unga halol bo'ladi vati. Demak, o'sha sababni o'sha qo'shilishlikni hisobiga o'tkazilyapti. Hali nikoh qilindi-yu, bu go'yo o'sha er xotin bo'lib birga bo'lishdi degan ma'noda bir-biriga endi mahram bo'lishdi. Mana hali hech qanaqa faoliyat bo'lmay, faqat e, er xotinning roziligini olishlik bilanoq hali bir-biriga hech qanaqa muomala qilmay turib ham ikkovi xuddi qo'shilgandek er xotinga aylanar ekan o'sha haligi bir biriga tegingan er xotin hech narsa kelmagan bo'lsa ham o'sha kelishiga odatda sabab bo'ladigan ish shu demak kelgan u sezmay qolgan yo qurib qolgan demak bunda ehtiyotdan nima deyish kerak buni tahorat sindi yangi tahorat ol deyish kerak deb imomlarimiz aytadilar va shu kabi e, yotib uxlagan odamni uyqusi betahoratlikni o'rniga qo'yiladi. Uyquni o'zi tahorat sindirmaydi. Ammo yotib uxlagan odam uyqusi tahorat sindiradi. O'tirib uxlasa, tika turib uxlasa, bu holatda uxlab bemalol uxlab yotsa ham bu odam tahorat turaveradi. Ammo yotib uxlaydigan bo'lsa, uyquni o'zida ila tahoratini sindi deyilaveradi. Holbuki undan bir narsa keldimi, kelmadimi, bunga qaralmaydi. Uxladingmi? 1 daqiqa uxladingmi, bo'ldi, sen tahorating sindi deyiladi. Mana bu yerda ham o'sha uyqu odamni bo'shashishiga sabab, o'zidan nima kelishini sezmay qolishiga sabab deb o'sha sabab bo'lgan uyquni xuddi bir narsa kelgandek musabbabni o'rniga qo'yib qo'yilyapti. E, torating sindi deyilyapti. Hech narsa kelgani yo'q mendan deya olmaydi u. Uxladingmi demak torating sindi. Tegindingmi demak torating sindi degan juda kuchli, quvvatli dalillar va ehtiyot jihatini olib imom Abu Hanifa va Abu Yusuf erkak ayoliga teginar ekan, hech narsa kelmasa ham tahorat sinadi. Bu e, o'rtada kiyim bo'lmasa, to'siq bo'lmasa degan sharti bilan. Walau lamasa imro'atahu bi shahwatin aw ghayra shahwa farjaha aw sa'ira a'da'iha min ghayri ha'il wa lam yanshur laha va lam yunshar ya va lam yantashir laha har xil bo'lishi mumkin ekan. La yantaqidu wudu'u 'inda 'ammatil ulama. Wa qala Malik إن كان المس بشهوة يكون حدثا وإن كان بغير شهوة بأن كانت صغيرة أو كانت ذا رحم محرم منه لا يكون حدثا وهو أحد قولي الشافعي وفي قول يكون حدثا كيفما كان بشهوة أو بغير شهوة وهل تنتقد طهارة المرأة الملموسة Xo'p, yangi masala. Birov ayoliga ayolini shahvat bilan ushlasa yo shahvatsiz ushlasa uni farjini ushlasin yo boshqa a'zosini ushlasin faqat o'rtada kiyimsiz to'siqsiz ushlasa ushlasa va u bilan unda qo'zg'alish bo'lmasa bu ushlashini sababidan tahorat sinmaydi uyg'onmagan qo'zg'almagan bo'lsa ushlashini o'zi bilan tahorat sinmaydi omma ulamoning nazdida shu ya'ni mazhabimiz ulamolari ham boshqa mazhab ulamolarini ham ko'pchiligi shu gapni aytadi. Endi Imom Malik bo'lsa, agar shahvat bilan ushlaydigan bo'lsa, e, qo'li teginishi bilan u tahorat sinadi deydi. Agar shahvatsiz ushlagan bo'lsa, masalan u ayol balog'atga yetmagan bo'lsa, sag'ira bo'lsa, yoki u ayol uni ayol emas, balki bir mahram qarindoshi bo'lsa, shunga qo'li tegadigan bo'lsa, shahvatsiz tegib ketgan bo'ladi, bunda tahorat sinmaydi dedi. Shofiyni ikki xil gapi bor ekan, biri shumoliyni gapi bilan bir xil ekan, ikkinchi gapida shahvat bilan ushlaydimi, shahvatsiz ushlaydimi, tahorat sinadi der ekan Shofiy. Mana demak, bizning mazhabimizda shahvat bilan yo shahvatsiz ushlasa va uyg'onish bo'lmasa, tahorat sinmaydi deyildi. Ko'pchilik ulamolarning gapi shu. Endi o'sha erkakda tahorat sinmaydi, sinadi degan gaplarni aytyapmiz. Ayoldichi degan savol bo'ladi. O'sha ushlanuvchini. وهل تنتقد طهارة المرأة الملموسة؟ لا شك أنها تن لا تنتقد عندنا وللشافعي فيه قولان احتجاجا بقوله تعالى أو لامستم النساء والملامسة مفاعلة من اللمس واللمس والمس واحد لغة قال الله تعالى وأنا لمسنا السماء وحقيقة اللمس المس باليد وللجماع مجاز أو هو حقيقة لهما جميعا لوجود المس فيهما جميعا وإنما اختلف آلة المس فكان الاسم حقيقة لهما لوجود معنى الاسم فيهما وقد جعل الله تعالى المس حدثا حيث أوجب به إحدى الطهارتين وهي التيمم ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن هذه الحادثة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ ولأن المس ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الرجل الرجل والمرأة المرأة ولأن مس أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده فلو جعل حدثا لوقع الناس في الحرج endi u holatda o'sha ushlangan ayolni tahorat sinmaydi. Ushlovchi erkakda tahorat sinmaydi degandan keyin albatta ushlangan ayolda ham tahorat sinmaydi. Shofiy ikki xil gap aytibdilar bu yerda. Ya'ni sinadi, sinmaydi debdilar. sinadi deganlariga hujjat keltirib oyatni keltiryaptilarki avlamastumun nisa deb alloh taolo ya'ni ayolinglarga teginsanglar deganda shu lomasa degan so'zni ishlatilyapti bu ikki tomonni teginishi bir tarafni emas degan so'zni aytyaptilar demak ya'ni erkakni torat sinadi der ekanlar shofiy ayolni ham torat sinadi demoqchilar biz erkakni ham torat sinmaydi ayolni ham torat sinmaydi agar bir narsa kelmagan bo'lsa deb aytdik qo'zg'alinmagan bo'lsa dedik endi o'sha arabcha so'zni e, ayirmalarini aytib o'tyaptilar lams mas degan so'zlar lug'atda bitta ma'noda keladi oyat karimada vanna lamasna sama osmonni ushladik osmonga tegindik degan ma'noda lamsma so'zi ham ishlaydi mas ma'nosi ham so'zi ham shu ma'noda ishlayveradi ya'ni tegish teginish degan ma'noni bildiradi bu so'zlar lams degani o'sha qo'l bilan teginish deganni bildirsa, yana o'sha teginish deganda jinsiy qo'shilishni ham, jinsiy aloqani ham tushuniladi. E, bu endi qo'l bilan teginish, qo'lni o'sha ayoliga tegishligi degan ma'noda haqiqiy ma'nosi bo'lsa, majoziy ma'noda ayol erkak ayol bilan qo'shilishi degan ma'noni ham bildirar ekan. ikkovida ham haqiqiy ma'noda ikkovi ham chiqaveradi degan ulamolar ham bor. Chunki har ikkovida teginish bor. Teginadigan asbob xilma-xil bo'lishi bilan farqsiz ammo ikkovida ham er-xotin bir-biriga yaqin bo'lyapti. Shuning uchun qo'li bilan teginadimi, jinsiy muomala bo'ladimi? Ikkovini ham teginish deyiladi, deydi. ikkovida ham shu ism shu so'zni ishlatsa bo'laveradi alloh taolo o'sha teginishni betahoratlik deydi e, ya'ni e, ikkita tahoratdan bittasini vojib qiladi bu tayammumdir ya'ni bu oyat karimaga ishora bo'lyapti e, sizlardan qaysi biringlar o'sha tahoratinglar ketsa deb boshlanadigan oyat bor hojatga borsanglar tahorat sinsa yoki ayolinglarga teginsanglar mana shunaqa holatlarda suv olmay qolsanglar unda tayammum qilinglar der ekan demak o'sha teginishda tayammumni alloh taolo farz qilyapti bizga e, bu teginish endi o'sha shahvat bilan e, yoki o'sha e, qo'shilish bo'lsa unda tahoratki katta tahoratni farz qilyapti usul farz bo'lyapti har holda bu so'z hozirgi o'qiganimiz jumlalarda so'z faqat e, arabcha lams lomasa mas degan so'zlarni o'rtadagi farqlari aytildi ho'p endi biz nima dedik kishi ayoliga teginsa tahorat sinmaydi dedik ya'ni ayoliga qo'li teksa tahorat sinmaydi ayolini badaniga teksa. agar shunda unda qo'zg'alish bo'lmasa dedik Bunga bizi dalilimiz Oysha roziyallohu anha onamiz mana shu voqea haqida masala so'ralganda aytganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayrim ayollarini, ya'ni qayerda qaysi ayollarini, qaysi xotinlarini xonasida bo'lsalar, o'sha ayollarini o'pib keyin tahorat yangilamay namozga chiqardilar, dedi. Ya'ni erkak er ayolini o'pishligi bilan tahorat sinmadi. Payg'ambarimiz shunday qilardilar. E, mana bu dalil quvvatli dalildir. Tahorat sinmasligiga. Bundan tashqari o'sha teginish yo ushlash deymizmi? Bu o'zi tahoratsizlik emas. Ko'pincha shuni o'zi bilan tahoratsizlik kelmaydi, bir narsa kelmaydi, bir masalan mazi kelmaydi. xuddi erkakni qo'li erkakka tekkandek yo ayolni qo'li ayolga tekkandek e, unda tahorat sinmasdi erni qo'li xotiniga badaniga tegar ekan tahorat sinmaydi chunki er xotin bir biriga teginib ketishligi juda ko'p bo'ladigan ish agar u bilan tahorat sinadi deyilaversa odamlarda qiyinchilik paydo bo'ladi shuning uchun tahorat sinmaydi endi oyat keltirdiku imom shofiy ya'ni ayolinglarga teginsanglar tahorat olinglar Tahorat suv topolmasanglar tayammum qilinglar degan buyruq bor ekan mana bu oyatni ibn abbos qur'onni tarjimoni deb e, eng ulug' bir maqomga ega bo'lgan sahoba roziyallohu anhu aytadilarki e, bu yerda u ayolga teginish degandan murod ayolinglarga shunday teginib ketish emas balki ayolinglar bilan qo'shilsanglar keyin suv topolmasanglar tayammum qilinglar deyapti bu qo'shilish haqida gap ketyapti deydi Va zakara ibn Sakkit fi islahil mantiq anna al-lamsa idha qurina bin nisa yurad bihi al-watr. تقول العرب لمست المرأة أي جامعتها على أن اللمس يحتمل الجماع إما حقيقة أو مجازا فيحمل عليه توفيقا بين الدلائل <coughs> Ibn Sakkid degan olim Islohul mantiq kitobida aytadiki, agar o'sha tegish degan so'z ayolga yaqin qilinsa, ayolga teginsa degan so'z ishlatilsa, unda ayol bilan qo'shilsa degan ma'no chiqadi. Arablar shunday tushunadi. Ayolga ayolimga tegindim deb ayolim bilan bo'rdim degan ma'noni bildiradi deydilar. E, demak, o'sha teginish e, jinsiy aloqaga ehtimoli bor ekan. Yo haqiqatdan nam shu jinsiy aloqa tushuniladi yoki shu ma'no chiqadi undan majozan. Demak, e, shunga hamil qilinadi. Ya'ni ayolga qo'li tegib ketsa tahorat sinmaydi. Ayol bilan muomala qilar ekan jinsiy aloqa endi u albatta tahorat sinadi, unga g'usl vojib bo'ladi. ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل لا ينتقض وضوءه عندنا وعند الشافعي ينتقض احتج بما روت بشرى بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن حسين وحذيفه بن اليمان وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثا حتى قال حتى قال علي رضي الله عنه لا أبالي مسسته أو أرنبة أنفي وقال بعضهم للراوي إن كان نجسا فأقطعه أو فاقطعه ممكن عبارة ولأنه ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الأنف ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده فلو جعل حدثا يؤدي إلى الحرج وما رواه فقد قيل إنه ليس بثابت لوجوه أحدها أنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما ذكرنا والثاني أنه روي أن هذه الحادثة وقعت في زمان مروان بن, حج... بن الحكم مروان بن الحكم فشاور من بقي من الصحابة فقالوا لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت والثالث أنه خبر واحد خبر واحد فيما تعم به البلوى فلو ثبت لاشتهر ولو ثبت فهو محمول على غسل اليدين لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصا في أيام الصيف فأمر بالغسل لهذا والله أعلم agar kishi erkak kishi kaftini ichi bilan o'rtada to'siqsiz jinsiy a'zosiga a'zosini ushlasa yo teksa qo'li tegib ketishida torat sinadimi torat sinmaydi bizni mazhabimizda shofiy sinadi deydilar hujjat keltiradilar busra binti safvon degan sahoba ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shu hadis rivoyat qilgan kim o'sha jinsiy olatini ushlasa tahorat qilsin, qo'li tegsa o'shanga tahorat qilsin degan hadisni keltiradilar. Biz tahorat sinmaydi deganimiz o'sha insonning qo'li o'sha olatga olatiga teginishi bilan tahorat sinmaydi deganimiz daliliga mana buncha sahobadan dalil kelibdi. Umar, Ali ibn Mas'ud, ibn Abbas, Zayd ibn Sabit, Imron ibn Husayn, Huzayfat ibn Yaman, Abu Darda, Abu Hurayra kabi Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Sahoba ikromlar o'sha olatni ushlashga teginish bilan tahoratni sinmaydi deganlar. Hatto Ali roziyallohu anhu tushunarli bo'lsin deb meni qo'lim o'sha e, olatimga tegdimi yoki burnim uchiga tegdimi farqi yo'q dedilar. Ya'ni ikkovi ham bir badanim meni demoqchilar. Qo'lim qo'limga tegib ketgandek narsa u tahorat sinmaydi demoqchilar. Yana ba'zilar bir roviyning gapini keltiradi. Agar u najas emas agar tegsa qo'ling najas bo'lib qoladi yani najas bo'lsa uni kesib tashla degan gapni aytadilar <coughs> yoki kesib tashlayman degan ekanlar demak o'sha badan badanga tegishligi insonni qo'li badaniga tegishligi o'zi betahoratlik emas ko'pincha bundan betahoratlik chiqmaydi ham ya'ni bir narsa kelmaydi undan Э, xuddi bir badaningiz boshqa qulog'ingizni burningizni ushlagandek qo'lingiz tegib ketgandek gap deydilar bundan tashqari bu voqea bu holat ko'p sodir bo'ladi agar buni tahorat sinadi desa unda e, odamlarga e, shariatimiz tarafidan qiyinchilik qo'yilgan bo'lardi unda haligi hadisga nima deymiz hadis sharif keltirildi haligi ayol aytdiku kimni qo'li o'sha jinsiy olatiga tegsa tahorat qilsin degan gaplari qanday bo'ldi desa, birinchidan o'sha rivoyat e, sobit rivoyat emas. Buni bir necha sabablari bor deyaptilar. Bittasi, birinchisi sahobalarning ijmosiga muxolif bu. Mana biz uni aytdik, roziyallohu anhum. Shuncha sahoba tahorat sinmaydi deb turibdi-da, bir sahoba ayol tahorat sinadi deb aytgan payg'ambarimiz deyapti. Shuncha sahobalar ham eshitgan bo'lardi-ku shuni. Mana ikkinchisida shuni aytyaptilar. Bu hodisa Marvon ibn Hakamning zamonida bo'ldi. Ya'ni shu masala so'raldi. Marvon ibn Hakam bu podshoh bu, xalifa. Ee, sahobalardan qolganlari bor edi. O'shalardan so'radi. Ya'ni shunaqa hadis bor ekan, demak, e, tahorat sinadimi mana holatda deganda, sahobalar aytishdiki, biz Parvardigorimizning kitobini, payg'ambarimizning sunnatini bir ayolning gapi bilan tashlab yubormaymiz. ki u ayol rost aytdimi, yolg'on aytdimi bilmaymiz o'zi. Bu gap rostmi, Bitti Bitta ayolning gapi bilan hamma sahobalar ketmaydi deb dursa da bir sahoba ayol ketdi desa, bu bilan boshqalarning gapini tashlab olmaymiz dedi. o <clears throat> o'sha hadisni sabit emasligiga uchinchi dalil. Bu xabar vahidi, ya'ni bitta ayolda aytgan xabari bu. U voqea bo'lsa, balvoyi omdir. ya'ni balvo mubtalolik om bo'lgan narsada ko'pchilik shunga mubtalo bo'lgan bir masala bu masala shu masala haqida erkak kishi emas bir ayol kishi shu masalani ko'tarib chiqyapti agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam rostdan ham shunday degan bo'lsalar unda mashhur bo'lib buni boshqa odamlar ham aytishardi rasululloh shunday deganlar deb agar shunday degan bo'lsalar ham bundan murod qo'llarini yuvasin kimi qo'li olatiga tegsa qo'lini yuvsin degan ma'no tushuniladi dedi chunki sahobalar e, o'sha hojatga borganlarida yuqorida o'tgan darslarimizda o'tdi istinjo qilganlarida kesak bilan istinjo qilib suv ishlatmaslikka ham ruxsat bor edi ularga ruxsat bor edi. Keyin ruxsat bo'lmadi, yuvish kerakligi aytildi. Ana o'sha ular o'shanday tozalanar ekanlar. Demak, o'sha tozalanishlik uchun qo'l tegadi u yerga. Demak, o'sha qo'l kirdi bo'ldi deb hisoblanadi, xususan yoz kunlarida deyaptilar. Demak, shuning uchun ham o'sha qo'lni yuvarsan. Kim qo'li zakariyaga tekkan bo'lsa, u qo'lini yuvsin degan ma'noda ish tahorat qilib degani deb tushunsak bo'ladi. Vallohu a'lam. Tahoratni sindiradigan e, hukmiy tahoratliklar bobidagi yangi masalalar inshaalloh navbatdagi darsimizda.